ere ditugu poliziak miaketan uh, hartu zizkigun irukaderak, hotzailaren ama bian HSBC eh, eskandalua piztu zelarik uh, hartu genituen sortziaulki, eta sortziaulkitarik uh, iru berreskuratu zituen poliziak gaur guk gure aldetik berreskuratu ditugunak. Hori egin dugu zenta hsbc uh, informatikalari oiaren hauzia uh, irikitzen da gaur, erbe falziani, eta beri esker nola baita eh, piztu da eskandalu hori, eta bera da hauziperatua gaur. Eh, eta beraz bestaldetik asez bezek ez du ino itzuli, eta iduriz ez du itzuliko uh, bere bidez eskapatu den uh, diru publikoa, eta beraz eskandalu bikoitzu horren salatzeko nahi izan dugu gaur ekintza hori burutu, eta berreskuratu berriz ere hiru aulki. Txailaren amabian egin ginuen lehen ekintzian, Eh, deia zabaldu ginuen eta elkartasun kate bat sortu zen uh, mugimendu desberdinek eta mm, pertsona ezagun batzuek uh, nahi izan zuten ekintzarekin elkartasuna uh, adierazi eta hartu zituzten beden etxean kaderak eta hortarik sortu da aulki itzailean kolektibo bat eta uh, kolektibo horrek deitzen du beraz uh, euntalarogoita masei kadera uh, ebastera zentako pogoita bateko parte hartzailean kopurua da zentako pogoita bataren denburan, uh, eh, anturatuko dugu beraz uh, abenduaren seiean, paradisu fiskaletaz eta transizio sozial eta ekologikoaz, itzaldi bat kadera horiekin.